bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Alhamdulillah sizlarni ribot maydonida, jihad maydonida salomat, ofiyatda ko'rdik. Allohga hamdlar bo'lsin. Va albatta mana bu qilyapkan amalimizni Allohdan qabul qilishligini so'raylik. Chunki mu'min kishiga Alloh taolo bir amalni tavfiqini bergandan keyin endi uni tashvishi shuni qabul qilishligini Allohdan so'rashlik kerak. Ki Alloh shu amalimni qabul qilsin. Shuning uchun ham ibodatlarning ichida eng afzal ibodat namozni o'qib bo'lgandan keyin astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deyiladi. Nimaga shu ibodatni Alloh taolo qabul qilishligini uchun istig'for aytiladi. Shuning uchun ham biz mana ribotda turibmiz. Alloh farz qilgan jihodni qilyapmiz. Buni bir havoyimiz uchun, nafsimiz uchun, dunyo uchun qilmayapmiz. Ayniki namoz o'qiymiz, ayni shu singarin jihod ibodatini qilyapmiz. Alloh taolo bu amalimizni qabul qilsin. Xo'p, men sizlar bilan iymonlashmoqchi bo'lgan mavzuyim bizni dinimizni ba'zi bir haqiqatlari, ba'zilarimizga ma'lum, ba'zilarimizga ma'lum bo'lmagan taraflari haqida men gapirmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'onda marhamat qildiki va kuru bikal bikallazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hijrat qilgan kechalardagi bo'lgan voqeadagi o'zini ne'matini minnat qildi. Va iz yamkuru bikallazina kafaru. Ey Muhammad alayhisalom, yodingizga oling o'sha lahzalarni, o'sha daqiqalarni, o'sha fursatniki kofir kimsalar sizni yo asir qilib olishlik uchun yoki sizni qatl qilishlik uchun yoki sizni vatandan quvib chiqarishlik uchun o'zaro makr hila qilib o'ltirgan lahzalarni bir yodingizga oling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylarida edilar. Abu Jahl va u bilan birga shayton inson suratda kelib maslahat qilib o'tirishgandi. Bu sirlik maxfiy maslahat edi. O'zaro maslahat qilishgandiki, yo buni asir qilib qamaymiz Muhammadni sallallohu alayhi vasallam yoki qatl qilamiz yoki vatandan quvib chiqaramiz, badarg'a qilamiz. degan maxfi sirlik makr hilani xabarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo xabar qilgan. Va yamkuruna va yamkurulloh. Ular ham makr qilishdi, Alloh ham makr qildi. Va lekin Alloh makr qiluvchilarning ichida eng yaxshi makr qiluvchi, makri g'olib bo'lgan zot. Ya'ni ularni makri bo'lmadi. avval o'rtaga maslahat tashaldi. Shayton ham o'ltiribdi inson suratida. Nima qilamiz? Shuni yomonligidan, Muhammadni sharridan, yomonligidan qana qutulamiz degan narsa o'rtaga tashaldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aybi nima edi? Ularni jahannamga tushmanglar, jannatga tushinglar. Kufrda yurmanglar, islomga musharraf bo'linglar. Dunyo va oxiratda baxtli, saodatli bo'linglar. Tosh va kesaklarga sajda qilmanglar. Fakat Allah'tan korkuyorlar. Fakat Allah'a itaat kılıyorlar. Dep durup ularga fakat yaxshilikni ilingandir u kishi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Har vaqt kafirler, mu'minlardan bitta narsa uchun o'ch olishadi, intikam olishadi. Bu ham bo'lsa ularning iymoni sabablik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa aybi yo'q edi. 13 yil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada eng go'zal uslubda, eng go'zal axloq bilan da'vat qildilar. 13 yil. 13 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki o'zini o'zi himoya qilishlik, o'ziga ergashgan sahobalarni himoya qilib urushlikka ijozat bermadi. 13 yil mobaynida jihodga ijozat yo'q edi. 13 yil mobaynida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul amin. Nasabi eng oliy nasab bo'lgan. Jahilat zamonida ham undan keyin ham hurmatga sazovor bo'lgan kishini mukammal ravishda mo'jizalar bilan oyni ikkiga bo'lib turli-turli mo'jizalar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil da'vat qilgandi. Da'vati o'zidan oldinga o'tgan payg'ambarlarning da'vatini davom edi. Ya yuhannasu qulu la ilaha illalloh tuflihun. Insonlar la ilaha illalloh deylar, najot topasizlar. Dunyoda ham najot topasizlar, oxiratda ham najot topasizlar. Dunyodagi bu xorlik o'zini qo'li bilan tuproqdan but yasab unga sajda qilish. Butlar buyurdi deb qizini tirikligicha ko'mish. Va undan tashqari axloqiy buzuqliklar hammasidan qutulasizlar sizlar. Najot topasizlar baxt va saodatli hayotga. Erishasizlar degan da'vatga ular ijobat qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 13 yil sabr qildilar da'vatni yetkazish yo'lida. U kishiga qo'lidan kelgan yomonlikni qildi ular. O'zini bir devor qo'shnisi amakisi Abu Lahab Rasululloh sallam amakisi bo'ladi. U mana shu ozorlarni boshda turdi. Vaqtdagi bir kishining eng yaqin qarindoshi u ham bo'lib amakisi, u ham bo'lib bir devor qo'shnisi buncha azor bersa, u begonalardan xafa bo'lmasa bo'laveradi. Abu Jahl boshqasi, hammasi Rasululloh sallam sajda qilib turadi. Tuyani ichidagi najosatlari bilan qornini, ichak chavog'ini boshiga qo'yib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yurgan yo'llarga turli tikanlarni tashab qo'yadi. Hovlilarga Abu Lahabni xotinini najosatlarini tashaydi. Hamma ozor. U kishini sha'nida bo'lmagan nomlar bilan jinni, jodugar, Abu Kapshani o'g'li hamma ozor. va oxirida ham maslahat bo'lyapti. Nima qilamiz endi? Shuni yomonligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n nechir bilaga nima yomonlik qildi? Yomonlik qilmadi. Hatto o'ziga ergashgan Ammor onasi, otasini Abu Jahl azoblayapti. Qariya ona, Sumayya onani to'rt tarafga oyog'idan, qo'lidan bog'lab sahroga yotqizib qo'ygan. Diningdan qaytasan, Muhammadni haqorat qilasan. Kulidan kelgan azobni beryapti. Rasululloh sallam o'tib ketyaptilar oldidan. Ey Ali Yosir, ey Yosirning xonadoni sabr qilinglar, jannat sizlarniki deyapti. Boshqa narsa qo'ldan kelmaydi. Chunki u kishi ma'mur. Alloh ijozat bermagan jang qilishlikka. Agarchi Hamza keladi, Umar keladi yo Rasululloh, ijozat bering urushaylik. Lekin u kishi payg'ambar Allohning buyrug'ini bajaradi. 13 yil shunaqangi go'zal sabr bilan davat yetkazdilar. Hijrat qilib chiqib ketadigan kunlar nima bo'ldi? O'zaro maslahat qilib o'tiribdi-ki, buning yomonligidan qana qutulamiz. Bitta saytni qamab qo'yamiz. Asir qilib olamiz, qamaymiz. Aytdi, "Yo, buni tarafdorlari ko'p olib chiqib ketadi. Ozod qilib olib chiqib ketadi. Bo'lmasa vatandan quvlab chiqaramiz. Makkadan haydab chiqaramiz." Aytdi, "Agar bu Makkadan haydab chiqarilsa, dunyoni har yeriga borsa, Dünyanın har yerda bu tarafdar topadi, chunki tili bunu. buni. O'ziga odam ergashtira oladi. Shunda Abu Jahl malon aytdiki, menda bir fikir vardı. Bunu Buni yomonligidan qutulishni birdan bir yo'li vardı. Har qavmdan bir bir kuchli kuchli yigitlarni olamiz, qo'liga nayza beramiz. Shu hammasi birdaniga zarba uradi. Har bir qavmdan bitta-bitta nayza bilan uramiz. Buni qoni endi hamma qavmga tarqab ketadi. Va endi buni tarafdorlar hamma qavmdan o'ch olamaydi. Shu bilan qutulamiz. Shayton shu majlisda o'tirgandi. Shuni xayoliga kelmagan fikr ekan shaytonni. Abu Jahlni bu bergan fikriga hayron qoladiki, mana shu fikr to'g'ri dedi. Men qo'shilaman bunga. Ha shunga ittifoq qilindi. Qatl qilib o'ldiramiz Muhammadni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga yaxshilik ravo ko'ryapti. ularni jannati bo'lishlik uchun harakat qilyapti. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatl qilishga ittifoq qilishdi. Nima qilishdi? Har qavmdan bitta-bitta olib o'sha kechasi yuborishdi. Eshigini oldida turishgan, qator turib Tamas nayzasi bilan chiqishi bilan zarba uramiz. Jibril alayhissalom vahiy olib keldi. Bugun kecha shunaqa sizga qarshi suiqas uyushtirilyapti. Endi hijratga chiqib ketasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rinlariga Hazrat Alini yotqizib uydan chiqdilar. Uydan chiqyaptilar hammasi qarab turibdi nayza bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ja'alna min bayni aydihim sadda va min xalfihim sadda aghshaynahum fahum la yubsirun oyatini o'qib chiqdilar. Biz ularni oldidan ham, orqa tarafidan ham devor qilib urib qo'ydik. Sad tusib qo'ydik. Fa'aghshaynahum ularni atrofini ham parda bilan o'rab qo'ydik. Va ular sizni ko'rmaydi. Shu oyatni o'qib chiqib ketdilar. Hatto qo'llarida yerdan bir qisqim bir siqim tuproq olib, har bitaligi mushrikni boshiga qo'yib chiqib ketdilar. Orasidan chiqib ketdilar. Bu Alloh taoloning g'olibligi, Allohning tadbirini, vallohu khayrul makirin, Alloh makr qiluvchilarning ichida eng yaxshisi makr g'olib bo'lgan degan oyat mana bu yerda o'zini sifatini topdi. Hammasi qarab turibdi shunday. Boshiga bir siqim bir siqim tuproq qo'yib ketdilar. Hop. Mana bu bir kechadagi bo'layotgan voqea. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilar kechqurun, to'g'ri Abu Bakr uyiga bordilar. Abu Bakr uyiga bordilar. Abu Bakr Siddiq uyiga borib, Abu Bakr bir gap bor. Rasululloh vasallam hech vaqt bu bu vaqtda kelmasdilar. Keyin uyda begona kishi bo'lsa chiqarib yuboring. Ya uyda Oysha bor, Asmo bor. O'zim qizlarim o'tirib. Kirdilar, aytdilar, hijratga buyurildim. Men siz bilan ham suhbat bo'lamanmi? Ha, siz meni ham safarim, ham suhbatim. Ikkovlar keyin tuya tayyorlab qo'yganlar Abu Bakr Siddiq harakat qilishdi. Endi Madina bu taraf bo'lsa, Rasululloh sallam bu tarafga harakat qildilar. Baraks teskari tarafga harakat qildilar. Ya'ni hijrat kechalarida o'zi Madina bu tarafga ketish kerak. Bu kishi bu tarafga ketdi. Xo'p, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uydan chiqib ketganlarini bilgan Abu Sufyon e'lon qildi. Kimdaki Muhammadni o'ligini yo tirigini olib kelsa 100 ta oq tuya mukofot berdi. Ya'ni 100 ta Mercedes Benz. o'sha zamondagi endi eng yaxshi nima? Shu endi markab. 100 ta oq tuya. Allohning habibi, payg'ambarlarning sayyidi, ota-onamiz u kishiga fido bo'lsin. Jannatga birinchi kiradigan zot, butun insoniyatni birinchi bo'lib shafaat qiladigan zot, dunyoga rahmat qilib olamga yuborilgan zotga 100 ta tuya va'da qilindi. Kim o'ldirsa yo tirigini olib kelsa. qab uyda o'ldirish olmadi, endi orqasidan quvlab chiqishdi. Hatto Rasululloh sallam turgan g'orgacha yetib kelishdi. Abu Bakr Siddiq aytadilarki, oyog'ini ko'rib turibman mushriklarning. Shunda oyoq ko'rinib turibdi. Shunda qarasa bittasi ko'radi bizni. Yig'ladim shu yerdan. Ha nima yig'layapsiz? Ya Rasululloh. Shu mushriklardan bittasi shunda qarasa oyog'ini tagga, oyog'ini tagga shunda qarasa bizni ko'radi. Shunda aytdilarki, "Ya Abu Bakr, g'orda 2 kishi bo'lsa, ularni 3-inchisi kim bilasizmi?" "La tahzan innalloha ma'ana." Ya Abu Bakr, g'amgin bo'lmang, Alloh biz bilan birga. Ya'ni mana bu bir necha kunda bo'layotgan voqea. Bu biz ergashgan zot Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlaridan bir lavha. Bir lavha. va dinimizni tabiati shu. U kishiga ergashgan, u kishi bilan jannatda birga bo'laman deganlarni hammasiga 3 ta hukm. Yo asir, yo shahid, yo muhojir bo'lib vatandan quvish, boshqa narsa yo'q. Agar haqiqiy o'sha kishiga o'xshab yashayman desangiz, o'sha kishi bilan jannatda birga bo'laman desangiz, mana shu 3 ta hukm. Bu 1400 yil oldin o'qilingan hukm bu. Buni Abu Jahllar o'qigan buni. Bugun mana shu ummatni mana shu toifasiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshab yashayman, jannatda u kishi bilan birga bo'laman deganlarga mana shu 3 ta narsa ravo ko'riladi. 3 ta. Mana bu bizning dinimizning tabiati shu. Ba'zi birodarlar sal charchab qoladi. Qachongacha jang qilaveramiz deydi. qachongacha jang qilaveramiz? Yo ba'zi toifalar aytadi, shart ekanmi jang bilan islomni tarqatish deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 13 yil mobaynida eng go'zal axloq bilan, axloqlari Qur'on edi. Hayolari chimildiqda o'tirgan qiz bolani hayosidan kuchlik edi. Shunchalik zot mo'jizalar kelyapti, vahiy kelyapti. Shu zot 13 yil da'vat qildilar. da'vatlariga 80 kishi erkak, ayol va yosh bola ijobat qildi. 13 yildan keyin keyinaki jihodni Alloh taolo farz qildi. Agar biz da'vat qilsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamchalik da'vat qila olmaymiz. Ba'zida makkor kofirlar, munofiqlar aytadiki, bizning dinimiz kechiruvchi din. Bu qaydan topdinglar bu jangu, jidoli, o'ldirish, qatl? Menimcha ular siyratni faqat kechiruvchilik tarafini o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ga foth bo'lib kirib kelgan vaqtlarda hamma mushriklarni ozod qilardilar. Ular faqat shu yerini kesib oladi. Uhud Badr kuni kim edi jang maydonida amir bo'lib turgan qo'mondan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uhud kuni kim edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xandaq kuni kim edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam edi. Xandaq g'azvasidan keyin hijratning 5-yili Banu Qurayza'dan bo'lgan 700 ta erkak kishini suydirgan kim edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xiyonat qadr qilgan Banu Qurayzani Sa'd ibn Abi Sa'd ibn Mu'oz hukm qildilar ki erkaklari jangga qodir bo'lganda hammasi suyiladi dedilar. Qani qurol ko'tarishga qodir bo'lganlar suyiladi. Shunda bitta rivoyatda 700 ta, bitta rivoyatda 900 ta kalla ketdi. Shuni ustida Rasululloh sallam turdilar. Ya'ni agar mu'minlar zakovatli bo'lmasa, zirak bo'lmasa kofirlar aldab qo'yadi. Diningizda bu qurol ko'tarish yo'q. Rasululloh sallam alayhi vasallam qurollarni hech vaqt qo'ymaganlar. Bu kishini payralarini Jibril alayhisalom qiladi. Doim qurollar yonlarida yuradi. Qilichlar doim birga. Ya'ni dinimizni tushunmagan insonlar yo tushunishni xohlamagan insonlar o'ylaydiki, jihodsiz kofirlarga jang qarshi jang qilmasdan turib islom o'rnasida bo'ladi dedi. Abdulazom shahid aytadiki, bu xayolda yurganlar boshqa vodiyda yuribdi, islom boshqa vodiyda yuribdi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Jaziratul Arabda Rasululloh sallamni Zamonida musulmon bo'lganlar faqat Makka, Madinada qoldi xolos. Qolgan hammasi murtad bo'lib ketdi. Hatto Yamanga yetib borganda din. Yamandagilar murtad bo'ldi. Hatto Yamanda payg'ambarlikni da'vo qilib chiqdi. Murtad bo'lib ketdi. Sahobalar nima qildi? Endi hammani boshqatdan da'vat qilamiz dedimi? Abu Bakr Siddiqqa hatto kelib nasihat qilishdi yo Abu Bakr, hamma endi dunyo dushman bo'lib ketdi. Bag'i Rum dushman, bag'i Fors dushman, bag'i endi hamma murtad bo'lib ketdi. Uyingizga kiring, uyingizni ichidan qulib solib kutib o'tiring deydi. Shunday nasihatlar berildi. Abu Bakr Siddiq aytdilarki, Allohga qasam, o'zim yolg'iz bo'lsam, hammasiga qarshi urushaman. Da'vat qilishmadi murtadlarni. Hatto Yamoma jangida bir kunda 700 ta qori shahid berishgan ekan. 700 ta qori bir kunda berishgan ekan. Yamoma jangi shu Musaylamat ibn Kazzob jangida bir kunda 700 ta qori shahid bo'lgan ekan. Xolid ibn Valid qo'mondan u kishi chaqirardi. "Ey muhojirlar" desa, muhojirlar chiqardi. "Yo, qurrolar, qorlar desa, mingdan ko'p qorlar chiqdi. "Ey qorlar, meni yodlagan Qur'onni bugun himoya qilinglar." Shunda 700 kishi shahid bo'lgan. Shunda Umar ibn Hattob Abu Bakr aytgan ekan, bu qorilarimiz shahid bo'lib ketyapti. Qur'onni yozib qoldirmasak bu Qur'onni o'sha yerga yozish boshlandi. Shunda keyin ansorlar chaqirib qoldi. Ya lal ansor! Ansorlar chiqinglar jangga. Abdulloh ibn Umar aytadilarki, bir oqsoqol ansor yotgandi, ichak chavog'i chiqib ketgandi. Jarohatlanib yotgandi. Shunda, o'g'lim Abdulloh, qilichimni olib ber" dedi. Nima qilasiz siz yarador bo'lib Eshitmayapsanmi yo Allohal ansor deyapti. Ey ansorlar, chiqinglar deyapti maydonga. Men ansormanman. Men bu nidoni eshitib turib <laughs> beparvo tura Qilichimni berin. Allohga qasam, bu nidoga emga chaglab bo'lsam ijobat qilaman. Abdulloh ibn Umar aytadilar, qilichni olib berdim deylar. Sudralib, sudralib bir ikki qadam qorni bilan bordi, yumaladi. Rasululloh sallam vafot qildi endi. Bag'i endi hamma yo'q murtad ketibdi. Bir ilm o'qib turaylikmi-kin? yo bir da'vat qilib turaylikmi-kin deyshmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu o'zlar o'zlarini oxirgi qilgan amallardan bittasi shu ediki, Usomat ibn Zaydni Rumga otasi Zayd ibn Horisa shahid bo'lgan joyga lashkar qilib yubormoqchi edilar. Vafot qilib qoldilar. Usomat ibn Zayd shunda 17 yosh bola edi. Amirul Umara laqabini oldi. Hib ibn Hib Rasululloh sallallohu suyumlik bo'lgan sahobalarni suyumlik o'g'li. 17 yosh bola edi. Kelishdi ya Abu Bakr. Xo'p, Rasululloh sallam buni tayinlab qo'ygandilar. Bu yosh bola 17 yosh. Shuni o'rniga bir sal yosh kattaroq bir kishini qo'ysangiz Abu Bakr Siddiq aytdilar, Allohga qasam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tukkan tugunni men yechmayman. Bordilar Usomaga aytdilar, Usoma ijozat bersangiz, Umar yonimda qolsa, maslahatchi bo'lib yordam berib tursin. Abu Bakr xalifa. Usoma aytdi, ixtiyoringiz kimni olsang olavering. Hamma sahobalar keldi. "Yo Abu Bakr, Madina xatar ostida. Siz Shomga askar yuboryapsiz u. 1 oylik masofa. Ha yuboraman. Usoman otini jilovidan ushlab o'zlari piyoda piyoda piyoda Madinadan tashqariga chiqdilar. Usoma aytadi: "Yo, <laughs> Rasulullohning xalifasi, yo siz minivaning otga, yo men tushib olayman." Yo, Rasululloh sallam tayinlagan qo'mondonni men o'zim kuzatib qo'yaman. cengi devam ettirişti. Ve Va Alloh bülerge bularga shunaqangi bir qisqa fursatda Umar ibn Xattobning xalifaligi vaktlarda sahobalar Mariga Turkmanistonga yetib keldi. Oxiri Fors imperatori geldi. qochib bekirib kelganda Marigacha, bag'i Hirotgacha, bag'i Balxgacha yetib kelishdi. Qisqa müddette. Rasululloh sallam vafotlaridan keyin oradan sakkiz yil o'tdi. Sahobalar yetib keldi. Fors mukammal sinib ketdi. Shomdan mukammal Rumni haydab chiqarishdi. Qisqa muddatda. Said Qutb rahimahulloh aytadi, nimaga bu bunchalik tez natija berdi samara dedi. Savol o'rtaga qo'yadi. Nimaga bunchalik sahoba tez o'zgardi? Chunki dedi, sahobalar dedi u kishi bu asosiy sabab emaski faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan orasida bor edi. asosiy sabab deydi. Bular o'ziga namunani Qur'ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan olardi. Ularning namunasi Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni kitob va sunnat edi. Boshqa manbadan ular ishtimo olmasdi o'ziga. Hatto Umar bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga dedi, Tavrotdan bir varaq ko'tarib keldi. Ya Rasululloh, bundan ham yaxshi gaplar bor ekan, o'qib tursak. Rasululloh sallallohu g'azablandi, ijodat bermadi. va sahobalar islomga musharraf bo'lishi bilan o'zidan orqada qolgan kufr, shirk, jahiliyat gapi, so'zi, amali, libosi, madaniyati hammasidan mukammal islomga kiradi ular. Nafratlanardi o'tgan. Hatto gapirsa ham gapini jahilat zamonining gapini gapirmasdi. Ya'ni mukammal nopokdan pokka kirardi ular. Shuning uchun bularga tez natija bergan. Lekin dedi bugun dedi ummat deydi boshqa yo'ldan tanladi deydi. O'zini namuna manbai qilib uswatun hasana boshqa narsadan olishni boshladi. Kufrdan ham qo'shdi ozgina. Islomi ham bo'ldi. Shuning uchun natija oldi. Said Qutb rahimahulloh aytadiki, bugun insoniyat uchun yana endi peshvo kerak, yo'l ertalovchi kerak dedi. Bular kim bo'ladi dedi? Sahobalarga o'xshagan kishilar bo'lish kerak. Bular sahobalarga o'xshagan kishilar bo'lish kerak. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, birodarlar, ketyapgan yo'limiz haq yo'l. Bu yo'lga charchab qolmaslik kerak. Bu yo'l tabiatini yaxshi bilishimiz kerak. Va biz hammamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini qoni bilan, o'zini mehnati bilan qurgan madrasaning talab ilmlarimiz. Ana shu buyuk-buyuk sahobalar shu madrasada tarbiyalandi. Biz ham shu madrasaga daxil olganmiz, kirganmiz. Oysta oysta oysta oysta tarbiyani biz ham mana shu kitoblardagi sahobalarga o'xshashimiz kerak. O'xshashimiz kerak. Va Alloh taolo albatta o'zining va'dasiga vafo qilgan zot. Albatta g'alaba beradi. Alhamdulillah bugun kufr radioda tinmay gapiryapti. Agarchi yolg'onlarni qo'shib gapiryapti. Tojikistonga yetib borgan guruh, Qunduz shimolida qilayotgan jihodlarimizni o'zi aytayapti. Dushmanlarimiz o'zining tili bilan aytayaptiki, bular O'rta Osiyoga islomiy xilofat qurmoqchi. Sadaqal kazib, rost aytayapti. Inshaalloh o'sha niyatimiz bor. Nafaqat O'rta Osiyo, butun yer yuziga biz niyat qilganmiz. Niyat qilganmiz. Bir kunlaydi biz faqat o'zimizni o'zimiz g'amimizda qolgandik. O'zimizni himoyamiz g'amida qolgandik. allohga hamdlar bo'lsin kofirlar aytyaptiki bular pokistonga sig'may qolib keyin guruh jo'natyapti unaqa emas biz alhamdulillah bu yerda qilayotgan ishimizdan xotirjam bo'lib endi guruh jo'natyapmiz mana hozir qunduzni bag'lon qunduz tahor uchta viloyatda mujohidlarimiz jihod qilyapti Ranger mashinalarni minib yuribdi g'animatlar alhamdulillah Ya'ni bizni mazlum holatda sekin-sekin Alloh taolaning izzatimizga qaytarib beryapti. lekin ayniki sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlaridan keyin birinchi o'zlariga islomiy xalifani tayinlab olishdi. Biz ana shu islomiy xilofat qurishimiz kerak. Alhamdulillah bunga sharoit tayyor bo'lyapti. Mana Pokiston, bu yog'i mana Afg'oniston, inshaalloh Mavarovun Nahr sekin-sekin inshaalloh bu xilofat quramiz. Biz bunga azm qilganmiz. va bu Alloh taologa berilgan ahdga agar vafo qilinsa Alloh taolo albatta va'dasiga vafo qilgan zot. Shuning uchun ham mana bu yo'lda qachongacha jang qilaveramiz degan savolni javobi shuki, qachonki yer yuzidan Amerikaga o'xshagan, Xitoyga o'xshagan, Rusga o'xshagan, Isroilga o'xshagan tog'utlar qolmagungacha jihad qilaveramiz, jang qilaveramiz u. Ya'ni chegarasi o'shancha. Demak, Bag'i Washington bağı Pekin, bağı Moskova, bağı London, bağı Paris, bağı Berlin, bağı ketu Baytul Maqdis. Toyinki yer yuzida bu kufr tog'ut bor ekan, butparastlik bor ekan bu jihad qilishimiz kerak. O'zimiz ham, avlodlarimiz ham, nabiralarimiz ham, hamma zurriyatimizga Alloh taolo shu amalni nasib qilsin. Ya'ni demek mirovoy chempionatga chiqqanmiz, finalga chiqqanmiz. Final. Kim yiqsa o'sha chempion bo'ladi. Polifinal ham emas, finalga chiqib bo'lindi u. Kofirlar buni o'zi tan olyapti bu. Aytadiki, agar biz Afg'onistonda mag'lub bo'lsak, jang Angliya ko'chalarida bo'ladi. Sadaqol kadi, to'g'ri aytayapti. Washingtonda bo'ladi, kofirlashadi deyapti. U meni gapim emas. Kofirlar aytayapti buni. Agar Afg'onistonda biz mag'lub bo'lib chiqsak deydi. Bu terroristlar deydi. Bizning bugungi yangi haligi bosmachi degan opoddalarimizni sifat nomi bordi. Biz terrorist ekamiz bugun. Terroristlar dedi Washington ko'chalarida, Angliya ko'chalarida, Berlin ko'chalarida urush yuradi dedi. Moskva ko'chalarida urush yuradi dedi. To'g'ri aytibdi. Yolg'on gapirmoqdi ular. Chunki sahobalar shunaqa bo'lganda. Aytdim. <laughs> Balxga yetib kelishgan ekan. Ozarbayjonga yetib borishgan Umar ibn Xattob vaqtida. Baytul Maqdis olishgan qisqa muddatda. Demak, azimatli bo'ladi, charchab qolmaydi. Qachongacha jang bo'laveradi? Sahobalar charchamagan. Doim aytib bergan Abu Ayyub al-Ansori 93 yosh ekanlar o'shanda. Madinadan lashkar chiqib ketyapti. Konstantina tarafga, Istanbul, Turkiya nimasiga. Bu kishi ham chiqdi hassasi bilan Ha, siz qay ketyapsiz? Ha, eshitmadingmi? Infiru xifafan va thiqala. Alloh taolo aytayapti, qari bo'lsan ham, yosh bo'lsan ham, boy bo'lsan ham, kambag'al bo'lsan ham, uylangan bo'lsan ham, uylanmagan bo'lsan ham. Qo'rqsang ham, qo'rqmasang ham. 10 ta tafsiri bor ekan, infiru xifafan va thiqala. 10 ta tafsir. Kasbini bo'lsa ham, bo'lmasa ham, zavodini, fabrikani bo'lsa ham, bo'lmasa chiqinglar. Alloh taolo aytayapti, men chiqaman. Bu oyatni eshitib, uyimda xotinlar bilan o'tira olmayman men. Alloh taolo buyuryapti, chiqdi. Men chiqaman. Qabrlar bu Istanbulda, Madina bilan Istanbul qancha orasida masofa bor? Men ziyorat qildim, u kishi aytib berdim. Qabrlarning oldida turib, "Ya abayib, Madinada qancha musulmonlar orzu qiladi shu Madinada vafot qilsam shu Jannatul Baqiya" dedi, harammi shunday yonidagi qabriston shu yerga dafn bo'lsam. U kishi Istanbulda yotibdi. Men aytdim, "Ya bu ayib, siz nima qilasiz bu yerda?" Yozib qo'yibdi o'sha, "Infiruqi fahmamatni qol." Ijobatni qarang. Hamma nasihat qildi, siz jihad qildingiz, Rasululloh sallam duolarni olgansiz. Bo'ldi, o'tiring yo yo. Shuning uchun 140 ming sahobadan Jaziratul Arabda 23 ming sahobani qabri bor ekan xolos. 117 ming sahobani qabri dunyoga titilib ketgan. Ular Makka Madina yaxshi ko'rgan bo'lsa kerak. Agar Makkada, haramda birodirlar, bir rakat namoz o'qib qo'ysangiz 100 ming rakatga savob bor. Bir rakat namoz, bu yerda 100 ta o'qing, yerda bir rakat o'qing. Bu yerda 100 ming rakat, yerda bir rakat. Shuncha ajr bor. Madinada 1000 rakat. Duolar ijobat bo'ladi. Hatto Masihid dajjal kira olmaydi Madinaga. Shunaqa joy. tarab chiqishgan. Biz bizga qoldirgan narsalar Madina emas. Bilmayman ichimizda kim Madinali bo'lsa. Aytmoqchi bo'lgan gapim, biz sahobalarga haqiqiy ravishda so'zimiz va amallarimiz bilan ergashaylik. kulli fannin rijal. Har bir fanning o'zini rijollari bo'ladi. Biz fiqhdan kitob yoza olmaymiz, hadisdan kitob yoza olmaymiz. Shu alhamdulillah Allohga hamd va shu izzat jihad amalini Alloh taolo bizga o'rgatgan. Shuni qoldiramiz. Agar ertaga vafot qilib ketsa ham bu jamoat shu jihodi jamoatidir. Shu jamoat jihod qilgandi, g'ayrat qilgandi, Yani düşmanlarımız edi. Dushmanlarimiz Uzu tane yaptı biz alhamdulillah. Ki bular o'lgungacha urushadi. Alloh taolo shunaqa qilsin. Bular taslim bo'lmaydi. Şuna qilsin Alloh taolo bizni. Chunki o'sha bir kunlik izzatli hayotda 100 yil xor bo'lib yashagandan bir kun izzat bilan yashagan afzal. Bu faxrlanishlik uchun emas, g'ururlanishlik uchun emas. Bizning qo'limizdan kelgani shu. Allohga hamdar bo'lsin. Pokistonni hech kim tanimay turganda Alloh taolo biz sizga tanitdi. Bu kufr. Hatto katta-katta jamoat amirlari aytdi, biz 7 yil orqada kech qoldik. Allohga hamd bo'lsin, 7 yil oldin bizga Alloh taolo tanitdi. hech kim fatvo bermaganda, hech kim yordam bermaganda boshladik. Buni davom ettiramiz. Abu Musab Suriy, yani shu hammamiz ko'pchiligimiz tanigan birodar bilan qamoqda bittasi ikki oy birga bo'lgan ekan. Shu aytgan ekan. Ki avval Pokiston fath bo'ladi. Qamoqda turib aytgan ekan. Avval Pokiston fath bo'ladi, keyin Afg'oniston fath bo'ladi. Shuning uchun mana bu amalimizda charchab qolmaylik, astodir bo'laylik. alloh taolo hammamizdan mana amalimizni qabul qilsin bihamdika jazakumulloh xayro bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasi shu avlod ko'rar.